для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Крываротька вылае ў самымі адмысловымі словамі адразу на чатырох мовах рускай, украінскай, польскай, нямецкай, спекулянтаў, якія хочуць нажыцца на пасляваенных цяжкасцях. Але ўрэшце згадзіўся, абы хутчэй вызваліцца тых, хто чатыры дні ўжо вольна бадзяецца па казармах і развальвае дысцыпліну. Чыгуначніку завезлі восем мяшкоў пшаніцы, і ён сумленна выканаў умову. У пэўны час на таварнай станцыі на далёкія глухія пуці былі пададзены чатыры вагоны. Крываруцька яшчэ раз перад вагонамі сказаў каротку, але такую, што расчуліў да слёз прамову, не ў прыклад свайму намесніку па палітчасці, які гаварыў доўга, холадна і сумна назначыў старшыну зашкарука старэйшым каманды. Яго Пятра парторгам пацалаваўся з імі абодвума і бывайце здаровы. Але няпланавых вагонаў ніхто не хацеў чапляць да саставу. Увечары абураныя хлопцы для смеласці, хапіўшы сэрцу, пайшлі шукаць паляка, які прадаў вагоны. Нідзе, вядома, не знайшлі, але па-салдацку пагаварылі з дзяжурным. Той wietliwo poobiecał, bardzo proszę, panowie żołnierzy, równo przez godzinę pojedziecie do Brześcia. I dokładnie wykonał swoje obiecanie. Неўзабаве да вагонаў падышоў манеўровы паравоз, заляскалі буферы, дэмабілізаваныя закрычалі «Ура!» яшчэ праз гадзіну рытмічна застукалі колы на стыках рэек. «Едзем!» Стомленыя турботамі і хваляваннямі ўсе моцна заснулі на сваіх рэек солдатских мешках. Прачнуўся раніцай, састаў стаіць, выскачыў з вагона, прачытаў назву станцыі, дастаў з планшеткі чыгуначную карту Польшчы, якую спецыяльна раздабыў пазнанні, пачаў шукаць станцыю, каб даведацца, колькі праехалі за ноч парадаваць хлопцаў. Доўга шукаў на ўсход ад пазнанні на галоўнай магістралі цераз варшаву на выходных лініях. Няма такой станцыі. А станцыя між тым немалая. малая мяркуючы па збудаваннях вузлавая. Выпадкова зірнуў ніз на поўдзень і пахаладзеў кінуўся да вагона. Трывога, браткі! Што ты гарланіш, не накрычаўся за 5 гадоў. Дай паспаць! Дык не ў той бок едзем. У міх падхапіліся. Як не ў той, што ты вярзеш? Нас вязуць некуды ў селезію, глядзіце! глядзіце. Высыпалі з усіх чатырох цяплушак, рушылі да начальніка станцыі, чапілі, вядома, адразу, а вось прычапіцца двое сутак стаялі. Прамых саставаў тут праходзіла нямнога, больш з рэпарацыйным абсталяваннем. З начальнікамі такіх эшалонаў дамовіцца было немагчыма. А савецкага ваеннага каменданта, які мог бы загадаць ім на станцыі, не было. Ледзьве на трэція суткі прычапіліся да эшалона з рэпатрыянтамі. Эшалону гэтаму не давалі зялёнай вуліцы. Ён больш стаяў, чым ішоў, але стаяў не на вялікіх станцыях, дзе былі прадпункты савецкай арміі, можна было атрымаць паты статус сухары і кансервы, а на нейкіх глухіх паўстанках. А калі часам спыняўся каля невялікага горада, то заганялі яго ў такія далёкія тупікі, што не ведаючы працягласці стаянкі, часам стаялі гадзіну, другі раз суткі, рэдка хто адважваўся шукаць харчэўню. Нікому не хацелася адстаць ад сваіх вагонаў. У тыя дні, калі здавалася, перамяшчаліся цэлыя народы, адны на ўсход, другія на захад, на поўдзень, Германія, што склала сваю злачынную зброю, і скатаваныя гэтай зброі Польшчы былі як бы ў цэнтры велізарнага руху мільёнаў людзей. Пачалі старажытны гандаль з палякамі, мену. Вагон іх жыў камунай. Таму, калі ўсе запасы былі з'едзены, пастанавілі, развязаць мяшкі, выкласці трафеі, калектыўна сумленна і сур'ёзна з улікам індывідуальна-сямейных асаблівасцей кожнага вырашылі, чаго чапаць нельга, а што можна выменяць на хлеб, сала і самагонку. Двое адмовіліся развязаць свае мяшкі. Ад шапенца мы ўпастаўлены ультыматумы, яны мусілі перасяліцца ў другі вагон. Дайшла чарга і да яго пятровых, двух вялікіх чамаданаў. Кнігі здзівіліся ўсе члены аўтарытэтнай камісіі па абагульненню трафейных лішкаў. Кнігі здзівіліся ўсе ўчарашнія салдаты. Спачатку адны глядзелі на яго як на дзівака. Другія, як на хітруна, а ці не схавана там у цябе пад кнігамі нешта такое, за што можна напаіць і накарміць увесь эшалон. Магчыма, што першапачатковым імпульсам быў гэты недавер, стары недавер да інтэлігента, які нібыта заўсёды можа перахітрыць простага чалавека. Кнігі пачалі разбіраць па адной, па дзве. Калі ж пераканаліся, што ў чамаданах больш нічога такога няма, акрамя звычайных салдацкіх набыткаў, разглядалі кнігі з такой пашанай цікавасцю, быццам кожны ўпершыню ў жыцці трымаў руках гэты цуд чалавечага розуму. Потым усе разам трохі вінавата, як бы просячы прабачэння памагалі Пятру скласці кнігі назад у чамаданы. А пасля праз усю дарогу везлі іх да Брэста, дзе яны разлучыліся яшчэ дні тры пасля таго, да яго ставіліся з нейкай асаблівай павагай, ад якой яму няёмка рабілася. Нават самагонкі ў шклянку пералівалі, падкладвалі большы кавалак сала, якое выменьвалі на рэквізаваныя рэчы. Калі ён аднекваўся, казалі з салдацкай прастатой і грубаватасцю: "Хеш, хеш, парторг, не саромійся, за кнігі свае сядзеш, падцягнеш живот". Жывот сапраўды прыходзіцца падцягваць. Але звычайна Пятро рэдка думае пра ежу, калі пра яе не нагадваюць. За кнігамі асабліва забываюцца нягоды жыцця. Але вось прыгадаліся польскі пахучы, хлеб і сала, хоць колькі яго там было, і ўжо не да міфаў. Багі, чорт на іх, ласуны былі абжоры, бясконца балявалі, жлукцілі свой нектар і закусвалі амброзій і усялякімі казачнымі пладамі. А яму гаротнаму настаўніку, каб цяпер, эх, акрайчык хлеба, да скрылёк сала, ах, аж слінка пацякла. Напіцца, вады ці што? Не, не. Ад вады пачынае непрыемна журчаць у жываце. Лепш выйсці паслухаць салавёў. У старым парку у кустах чаромхі учора раптам азваўся салавей. О, ці не рана? Чаму рана? Вясна ў разгары, тёпла. Учора пасля цяжкага партыйнага сходу, на якім прысутнічалі Булатаў, Рабінович, і на якім камуністы, як ніколі быццам змовіўшыся, маўчалі, не хацелі выступаць, а гэта нервавала Пятра. Першы салавей вярнуў яму спакой і добры настрой. Ён паклікаў Сашу. Яна не спала яшчэ. Яны хораша пагулялі, паслухалі салаўіныя песні. Саша маўчала – задумліва, ціха, але ніколі яшчэ за гэтае суровае галоднае і халоднае паўгоддзе ён Пятру не адчуваў такой яе цеплыні, такой блізкасці, каб можна было паўтарыць учарашняе. Пятро падняўся, наблізіўся да ложка і доўга углядаўся ў сонны жончын твар. Не, будзіць цяпер недарэчна. Першая гадзіна ночы асцярожна выйшаў сам. Салавей маўчаў. Дзіўна, што з ім стала. Здаецца, учора яны Пятру і Саша гулялі да такога часу, калі не пазней, а можа яму проста было так хораша ад той незвычайнай Сашанай блізкасці, што ён забыўся на ўсё і цяпер не помніць, ці спяваў Салавей увесь час. Можа, спеў у сэрцы яго звінеў, Санітарка Даша доказывала раніцаю, што гэта не салавей, салаві так рана не пяюць, гэта нейкая пацаловка. Няхай сабе і пацаловка, але слухаць яго было прыемна, радасна. Слухаеш і неяк паўней адчуваеш цішыню міру, спакою, трываласці, радасці жыцця. Як бы там ні было, не было. Але гэта найвялікшае шчасце не думаць, што заўтра цябе могуць забіць. Ніхто цябе больш не заб'е. Ты пэўнены, што будзеш жыць заўтра і паслязаўтра праз год і праз 20, таму можаш слухаць салаўёў, вывучаць міфы Грэцыі, піць асалоду з жончыных губ, нянчыць дзяцей. Ноч, як летняя, цёплая, зорная. Туман над речкой низкий при самой воде. С белой пены выросли, поднялись и вырисовываются на фоне неба, где при самом горизонте, как далекий лихтар, горыть планета, некие просто мифичные древы. Гэта придорожные вербы, якія зазелянели раней за ўсё. У день яны звычайные, и у такую ночь усё незвычайное. Сапраўды, неизвычайное. Усё навокал набыло нейкі міфічны выгляд. Ха, вось начытаўся. Правей ад вербаў за рэчкай на ўзгорку сасоннік здаецца цёмнымі фантастычна вострымі скаламі. Над імі нізка павіс месячык, ён вышчарблена не з таго боку, з якога мы прывыклі бачыць, калі ён няпоўны ўсходзіць з вечара і нейкі фіялетавы ненатуральны на ветер ці што. Няхай бы пайшоў дождж. Вясна ранняя і сухая, хоць і нямала было снегу, а іх пясчаная зямля перасохла ўжо. Можа, таму ў раёне такая нервознасць з пасяўной. Райком мне проста патрабуе пагражае. Учора на партсходзе Рабіновіч запэўніваў, што усе пакладуць партыйныя білеты. А Булатаў спытаў нечакана – «Хто ў вас вядзе антысавецкую прапаганду?» 12 камуністаў паглядзелі адзін на аднаго паціснулі плячамі. Што яны маглі сказаць? Можа, праз добрых мінут 10, калі ўжо выступаў бабку, Булатаў сказаў: «Не ведаеце? Нічога не ведаеце. Французскі шпіён за печка вёў вас пад носам антысавецкую прапаганду. Учора мы яго арыштавалі, а некаторыя члены партыі хацелі нават паклікаць яго выхоўваць дзяцей. У Шапятовіча кроў дарыла ў галаву, і па спіне папоўз агідна ліпучы пот выходзіць, што Булатаў ведае пра кожную размову, нават выпадковую. Гэта страшэнна ўразіла. Адкуль начальнік райаддзела НДБ ведае пра ўсё? Проста ашаломлены гэтай незвычайнай, усюды існай дасведчанасцю Булатава, Пятро ў пачатку нават не задумваўся над лёсам Андрэя Запечкі. Нават эгаістычна забыўся на всю гэтую гісторыю, пакуль гуляў з Сашай. Ці мала чаго нагаварылі на сходзе. Ды да і ввогуле было так хораша, што ні пра якія справы ні гаварыць, ні думаць не хацелася. Раніцу ён прачнуўся ад нейкага кашмарна трывожнага сну, з якога нічога не запомнілася. Але чамусьці наяве прыгадаўся гэты запечка, і боль за яго працяў сэрца. Пятро бачыўся і гутарыў з ім усяго два разы. Тады ў сельсавеце і пасля зайшоў да яго дадому ў зямлянку. Збянтыжаныя жанчыны, старая Андрэева маці і жонка яго не ведалі, дзе пасадзіць настаўніка. Толькі сам француз сяло ўжо дало яму гэтую нязлосную мянушку, паводзіў сябе так быццам пражыў у зямлянцы ўсё жыццё. Але радасці сваёй, што да яго наведаўся парторг не хаваў, быў прыветлівы гаваркі, многа расказваў цікавага, і жанчыны радаваліся. А што яны падумаюць цяпер, чаго Пятро прыходзіў і чаму распытваў пра Францыю? Пятро пахаладзеў ад гэтай думкі. Гучаў у ушах даверлівы голас інваліда. Успомніліся і слёзы маці яго, калі сын расказваў пра лагер ваеннапалонных, дзе людзі паміралі як мухі, пра шахты, пра добрых французаў, якія памаглі яму ўцячы са шпіталя, куды ён трапіў пасля абвалу ў шахце. Пра другое раненне ў макі, пра складаную аперацыю, якую зрабіў французскі ўрач, рызыкуючы жыццём. Доктар гэты больш за месяц хаваў савецкага салдата ў сябе на кватэры. Такія людзі, такі гераізм і раптам, шпіёнства не гэта неверагодна ніякай логікі няма чалавек прайшоў праз фашысцкае пекла не зрабіўся з драднікам двойчы ўцякаў з лагеру рваўся да змагання двойчы цяжка паранены навошта ж у імя чаго яму пасля ўсяго гэтага рабіцца шпіёнам ды нарэшце і французам саюзнікам па вайне а На якое ліха ім такі шпіён, інвалід, калгаснік з шасцю класамі адукацыі? Не, тут нешта не так, нейкая прыкрая недарэчнасць, памылка. Думкі пра запечку не пакідалі Шапятовіча ўвесь дзень. Вучні бачылі, як ён глыбока задумваўся на уроках, заведам сказаў жонцы, Сашу гэта ашаламіла не менш, чым яго арыштавалі за печку Андрэя завошта кажуць веў варожую прапаганду якую дзе а няпраўда гэта няпраўда я лячыла яго я чула што ён расказваў дай бог вашаму булатаву быць такім патрыётам і ўзлавалася накінулася з папрокамі і ніхто з вас канешне слова не сказаў за чалавека га героі толькі на словах любіце паўтараць, што усім кіруе партыя. Чым вы кіруеце, а? Чым вы кіруеце? За чалавека не можаце заступіцца. Хутка гэты гад Булатаў саміх, саміх вас пачне садзіць, а вы будзеце маўчаць. Папрок быў жорсткі, крыўдны. Ён Пятру таксама ўспылеў, ну, но... Ты, Булатова, так не абзывай, яго паставілі на самы адказны ўчастак вартаваць дзяржаўную бяспеку яму відней. Без прычыны ў нас не арыштоўваюць, ёсць закон. Закон ёсць. Ды багіня гэтая, пра якую ты чытаў, як яе. Спіць, відаць, шпіёна знайшлі. Сам чуць жывы вярнуўся, жонка эпілепсію нажыла, жонка эпілепсію нажыла уцякаючы ад немцаў. Расхваляваная Саша, не даевшы бульбы, імкліва паднялася, накінула на плечы сваю старэнькую шарстяную кофтачку, загадала: "Прыбярэш са стала, памыш талеркі і выйшла. апошні час яна часта так рабіла выходзіла калі адчувала што яны могуць пасварыцца можа гэта і разумна бо пасля сваркі вельмі ж нядобра на душы аднак усё адно гэтае імкліва нечаканыя жончыны выхады аднойчы нават у гасцях яна вось так пакінула яго крыўдзілі пятра абражалі Здавалася, што Саша выяўляе гэтак сваю знявагу да яго. Лепш няхай бы ўжо сварылася, Але тут сварыцца ім не было з-за чаго. Наконт гэтага няшчаснага запечка ён цалкам згодзін з Сашай. Ды наконт Булатава згодзін, гад. Нельга так гаварыць з людзьмі, як гаворыць ён быццам усеяны падсудныя. У душы згодзін, а выказаць сваю згоду нават жонца не адважыўся, пачаў абараняць чаму? Навошта? Навошта? Не. Тут нешта не так. Вельмі ж ужо гэта непраўдападобна, шпіён. Тайны бяспекі тайнамі я сакратар павінен ведаць, за якую канкрэтную віно рыштавалі чалавека, думаў Пятро, блукаючы па начным садзе. Трэба пагутарыць у райкоме з сакратарамі, з Анісімавым, з Лялькевічам. Закон ёсць, прыгадаў ён сашыны словы. А багіня, Феміда, спіць. Феміда? Але ён узрадаваўся, што так лёгка ўспомніў багіню, якая вартуе закон. Вось цяпер яна не забудзецца ніколі, ні да экзаменаў, ні пасля экзаменаў. Але не экзамены галоўнае, што галоўнае, каб Феміда не спала – Што галоўнае ў маім жыцці, у тваім Саша, у нашым. У крайнім двары вельмі блізка Пятро аж уздрыгнуў ад нечаканасці галасіста закрычаў певень. Як каравульны даў сігнал. І адразу ж яму адгукнуўся адзін, другі, і так далей, далей, быццам перадавалі эстафету ад хлява да хлява, з вёскі ў вёску, Праз хвіліну ўсё наваколі звінела ад разнагалосых кукарэку. Пеўні спявалі і тут у старым парку, і каля школы, каля іх дома на калгасным двары. Пятру адразу павесялеў: "Ого, жывём, колькі іх развялося пасля нямецкіх кураедаў". Мабыць, разбуджаная пеўнямі, жаласна заржала ў канюшні жарабя. Яно адзінае ў калгасе прадмет асаблівай любові і клопату панаса грамыкі. У ліпавых прысадах, што ідуць уздоўж агароджы, ад якой асталіся толькі рэшткі белых цагляных слупоў, нечакана з прасонку ці што адгукнуўся салавей. А-ха-ха! Вундзе ён! Пятро – рушыў прысадамі. Падняўся месячык, і ў парадзелым за вайну парку, дзе не ўсе яшчэ дрэвы зазелянелі, посвятлела. Тень ад старых ліп, суцэльны чорны падаў на кусты, што параслі ў канаве каля былой агароджы на пясчаную дарогу. Моцна пахла крапівой. Яе маладую рвуць тут на борщ. Саша таксама варыла борщ з крапівы, нічога. Можна есці, каб яшчэ хоць маленечкі кавалачак мяса ды лыжка смятаны, то была б страва лепшай не трэба. На ўцалелай каменнай лавачцы сядзела пара. Ён і яна выказвалі адно аднаму свае пачуцці працяглым пацалункам. Пятро застыў на месцы, каб не спалохаць. Няхай цалуюцца. Людзі заваявалі гэтае шчасце, цалаваты, жаніцца, жаніцца, нараджаць дзяцей. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.